proiektu berri hau uh, eh, irulegin eh, kokatua da eta ustaritzen egin ditugun bi proiektuak bezalakoa da nahi behutu horre manen eguzki panelak energia beristagarria eh, sortzeko, energia garbia eta beraz zor emanen ditugu hirurgoi metro karatu uh, eguzki panel. Nun kokatuak izanen dira hauek? Kokatuak izanen dira beraz irurekiko ofizialen lekuan, bada batimendu tekniko bat uh, nun uh, garazi baiguriko erriko elkargoak maiten dituen uh, uh, uh, pubelen uh, batimendua da. Eta mm. guk erabiliko dugu beraz uh, teilatu hori eguzki panelak uh, ez, uh, zartzeko. Uh, den energiak uh, balio du uh, iruz palau etxeren kontsumoaren zat. Eta Hala, gutxi gora bera. Gero dependi e, etxeetaz batzuek hain izkontsumitzen maitute eta ba, batzuek gutxiago. Mhm. Zer bilakatuko da, hor ekoiztuko den energia? Energia hori salduko dugu eta saltzen den energia horrekin e, lehenik gure eh, inbertimendua amortizatuko dugu eta gero baliatuko dugu energia horren saltzea beste proiektu baten sortzeko eta hola segitzen dugu hienerren uh, eh, proiektuak eh, sortuz eta sortuz. Uh, proiektu bat amortizatu eta beste bat sortzen dugu edo eguzki panelean edo espero dugu beste energia mota batzuk uh, egiteare. Ari zirezte lan zen beste energia mota batzua intzuzen? Bai, bai, ez tartzen ditugu uh, bereziki uh, indarra, metanizazioa, aize horotak behar ba, denetaz interesatuak gira, gero ikusi behar da zer nun emaiten alden, eta nola egiten aldean, mainan eh, guzki panelak egia erran eh, da energia berzitagarri eh, erretxena e-, egiteko, diru mailan ere gutien gostatzen duena. Mm. Beraz, horrekin hasi gira eta esperantza dugu, beti eh, beste energia motak e, eh, garatzea ere. Oden bilkura publiko bat antolatzen duzue eh, aste harta aratxean, eh? zazpietan, donazareko lutsi bordan hain zuzen. Zer gaitik bilkura publiko bat jendea informatu nahi duzue? Hori da, nahi egin bilkura publiko bat uh, jendeak uh, ezagutzeko pixka bat gure sozietate erritarra, errikoia, eta ere ezagutarazteko pixka bat eh, energia berriztagarrien uh, garapena uh, eh, eskolegian. Pixka bat uh, bilkura horretan izanen da uh, zentratua irulegiko proiektuan, baina ere ipatuko dugu jener zer den uh, uh, eta ere uh, nola garatzen ditugun energia berriztagarriak uh, eskolegian.